Umetujia kwa kheri mwezi mwema wa imani. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ba'd. Ndugu yangu Muislamu, najikumbusha na nataka wewe pia ukumbuke kwamba hii dunia ni nyumba ya mapito, wala si nyumba ya utulivu, yaani si mahali pa watu kuishi daima. Ni nyumba ambayo yatakiwa tufanye matendo mazuri, malipo yake twende tukayapate mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mimi na wewe katika hii dunia ni kama mtu mpita njia aliyepata mti, kakaa chini kupata kile kivuli chake, kisha akaondoka. Hivyo basi dunia ndio huo mti, yaani we hukae pale ukadumu kiasi tu kidogo, upate kivuli kujizuia na mvua, kisha uendelee na safari yako. Ikiwa nimejua hilo na umejua hilo, ni lipi la kufanywa? Nitakuambia mambo matatu, ndiyo furaha yako, ndiyo mafanikio yako, ndiyo saada yako ya hapa duniani na kesho akhira. Jambo la kwanza, taa. Wewe ni mja wa Mungu katika ardhi ya Mungu huna budi kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili, mujahada, kujitahidi bimaana kwenda mbio kwa ajili ya masalih ya nafsi yako, kufanya kazi, tafuta riziki ya halali, kuoa, kujenga. Hii ni jambo la pili, na jambo la tatu, janna, yani uingie peponi katika starehe ya melele, mahali ambapo hamna machofu, hamna kazi, hamna ibada, ni starehe za milele. Vipi utaweza kuyafikia haya matatu? Ish bil ula, wewe ishi na lile la kwanza, ishi na lile la kwanza, yani wewe mtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Tahmilu thania, la pili utalipata. Yani wewe ukiishi kumtii Mwenyezi Mungu, basi ile juhudi unaoifanya katika kuyataka ya dunia yote utayapata na Mungu atakupa, lakini jitahidi na hilo la pili unalolifanya kwa ajili ya kulitaka la tatu ambalo ni nini? Janna. Kwa hivyo hakikisha katika matendo yako, katika ibada zako, katika maisha yako, fanya yenye kumridhisha Allah. Kuwa na hadhari kuteleza kufanya ambayo yatamuudhi Mungu, ufe uende mbele ya Mungu ana hasira, usije ukakosa lile la tatu ambalo ni janna. Kwa hivyo saada ni taa, kisha mujahada, kisha janna. Ishi na taa, utapata la pili ambao ni mujahada kwa ajili ya kulipata la tatu ambalo ni janna, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikuingiza peponi huko ndio kufaulu. faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljanna faqad faz wama lhayatu dunya illa matau lghurur, yoyote atakayeepushwa na moto akaingizwa peponi ndiye aliyefaulu. Maisha ya dunia hayakuwa isipokuwa ni starehe zenye kudanganya. Wasali llahuma ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaykum warahmatullahi